novajoi el la Europa Unio. Portugalio. La ula raporto de nova jagenteoi la Portugala e Marsan estas proxime al colapso. En la sud Europa lando la nombro de la mortintoi pro la nova coronaviruso atingis novan rekordon. La epidemio comencis acceligi dum la Christnasca festo, ciam one mildigis la restricto in postio subite saltis alten la nombro de la malsanuloi plegatai en malsanuleioi, cae pro tio le registaro cae la locae autoritatoi devis de nove decidi pri plinovae restrictoi. Scotlando Scotlando centoi da homoi attendadis sabata in Glasgow, Scotlando, en portempa construajo porque ili ricevu la vaccinon contra la nova coronaviruso. La scienza chef consilanto de la Brita Registaro sema fine comunicis che quancam la nova mutazio de la viruso identigita en la unuiginta Reglando povas ocasigi la altigion de la nombro de la mortintoi, tamen la vaccino estas efika contra utio. Germanio La germana san autoritato fermis en quarantenon iun berlinan malsanulejon, char evidentigis che en etio trovigiantai dudec malsanuloi cae laboristoi estas infectitai de nova mutatio de la coronaviruso devenanta el Granda Britio. La quaranteno tia signifas che estas mal permesita la visitado, kaj la laborantoi de la malsanuleio povas veturi nur inter siaj heimoi kaj la malsanuleio. Plue, la hospitalo ne acceptas pli novain malsanulai. Francio. La Twitter noto de la Franza chef ministro En sia lando iam unu miliono da homo ericevis almenau la unuan dozon de la vaccino contra u samtempe crescas cae fortigas la maltranquilletso, post cio la firmaoi Pfizer cae AstraZeneca annoncis che la liberado de la pluae vaccinoi povas esti procrastitai, dice en Europa.